ท่านธรรมยังปัตมาพุทธภาติตาธาทายโยขนามะเตอาเนกาชาติสังสารังสันตาวิสังอานพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นต้องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติสาหารังกเวสันโตทุกขาชา ิปุนาปุนังาแหวงหาอยู่ซึ่งนายจ้างถูกเรือน คือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปสาหัสารกาอิโสติคุณาเยหังนากาสิที่แน่นายจ้างถูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว จ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสาปาเตหาสุกาปะคาตหาตุตังวิสังตตังโรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็เรื่อเสียแล้วเวทั้งคารัตตัง จิตังตันนานังพยมัจจตา จิตของเราถึงแล้วถึงสภาพที่อะไรตรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพาน